Toe die zevende maand van die jaar aanbreed, het die Israëlite van al die plekken waar hulle woon, in Jerusalem bij mekaar gekom. Jeze sien van Joosadaf, saam met die priesters en Serebabel sien van Sialdeel saam met sy helpers, het daar vir die Heere offerplek gebouw. Hulle wou op die altaar offers vir die Heere bring soos Mooses dit voorgeskryf het. Hulle was maar bang vir die ander volke wat ook in die land geblei het. Hulle het nogthans die altaar op die plek gebouw waar die tempel vroeger gestaan het. Hulle het elke ochtend en elke aand vir die Heere offers op die altaar gebring. Hulle het die feest van die hitte gevier, soos dit vir hulle in die wet voorgeskryf is. Hulle het elke dag van die feest die offers gebring wat vir daar die dag voorgeskryf is. Na die feest het hulle begin om gereeld daar vir die Heere te offeren. Hij het ook gereeld die offers vir die Sabbat en die feest van die nieuwe maan gebring en voor al die verschillende ander feeste wat vir die Heere gehou word. Hij het weer begin om soos vroeger vrijwillige offers voor die Heere te brengen. Van die eerste dag van die zevende maand af het hulle dus begin om weer gereeld daar bij die plek waar die tempel was, voor die Heere te offer. En door die stadium was die hoeksteen van die nieuwe tempel nog niet op zijn plek gezet niet. Hulle het mense gehier wat geweet het hoe om klippe vierkantig te kap waarmee hulle die tempel kon bou. Hulle het ook by die sidoneers en tiriers die dinge geruil wat hulle nodig gehad het. Hulle het by hulle koos, drank en olijfolie geruil vir sederhout wat die sidoneers in die Libanonberge gaan kap het. Hulle het van die boomstompe vlotte gemaakt en dit in die sedert vir hulle na Joppe toegebring. Dit was wettig, die opdracht van Kores, die koning van Persie, het hulle toegelaat om dit te doen. Serebabel, Jezea, al die ander priesters en die leviete en allemaal wat teruggekom het, het met die bouwwerk begin. Dit was in die tweede maand van die tweede jaar nadat hulle by die plek in Jerusalem aangekom het waar die tempel vroeger gestaan het. Hulle het mans uit die familie van Levi wat ouder as 20 jaar was, aangestel om te kijken wat die ander recht bou. Jezua, sy seens en sy collega's, en Kadmiel en sy seens uit die familie van Jeda, as ook die leviete het saam toesig gehou oor die bouwerij van die huis van God. Toe die bouwers die hoeksteen vir die Heerese tempel op sy plek gaan sit het, het die priesters hulle speciale kleren aangedrek en op hulle plek gaan staan met hulle trompette in hulle hande. Ook die leviete uit Asafse familie het op hulle plek gaan staan met symbolen. Almal kon toe saam vir die Heere sing en sy naam groot maak, soos Israelse koning David gesê het dit gedoen moet word. Hulle het vir die Heere loofliedere gesing en sy naam groot gemaakt, ons maak die Heere sy naam groot, want hij is baie goed voor ons. Zijn liefde voor Israël hou nooit op nie, toe die hoeksteen op zijn plek was, het allemaal wat daar was, uit volle bors vir die Heere begin sing oor hoe groot en wonderlik hy is. Baie van die ouwe priesters, leviete en leiers van families, wat nog met hulle eie oor die vorige tempel gesien het, het hardop begin huil. Paie ander het van vreugde gejuig. Niemand kon onderskui wat vreugde krete was en wat er gehuil was niet. Dit was een oorverdovende lawaai wat tot in die verte geloor kon worden.